خب بسم الله الرحمن الرحيم انواع الحكم ما امروز انواع حكم باذن الله میخونیم ينقسم كل من الحكم التكليفي والحكم الوضعي الى انواع تقسيم شهر كدام از حكم تكليفي وحكم وزئي وضعی يعني حكم تكليفي هم به تقسيم شهر وحكم وزئي هم انواع الحكم التكليفي انواع حكم تكليفي رو ابتدا توضيح ميده ينقسم الحكم التكليفي إلى أنواع خمسة تقسيم حكم التكليفي 5 نوع لأن طلب الفعل إن كان جازما فهو الإيجاب زيرا طلب فعل اگر جزمی باشه قطعی باشه اون موقع واجب حکمش و ان کان غیر جازم فهو الند اما این طلب طلبی که شریعت کرده از انجام کار جزمی نباشه به خاطر بهتر بودن باشه اون موقع چیه؟ مستحبه و طلب الكف عن الفعل ان کان جازما فهو التحریم و طلب کف طلب ترک از فعل اگر جزمی بود حكمش حرام فهو التحريم وإن كان غير جازم فهو الكراهة اما غير إن طلب ترك كردن فعل در شريعة جازم نبود قطعي نبود إجباري نبود اون موقع مكروه وإن كان الخطاب على وجه التخير فهو الاباحه وأجر خطاب شريعة بشكل اختيار دادن بود اون موقع اون كار مباح خب پس میشن پنج تا میشن چند تا فتكون الأمور المطلوب فعلها أو تركها التخير فيها خمسة أنواع بس در نتيجة أموري كي مطلوب هستن فعلشون یا ترکشون یا اختیار در آنها میشن پنج و یکون الفعل المطلوب ایقاعه قسمین فعلی که اجرای اون طلب شده انجامش بر دو هست الواجب و المندوب یک واجب و مستحب و المطلوب ترکه و اون فعلی که در شریعت طلب شده از ترکش بر دو است الحرام و المکروه حرام و مکروه ایقا یعنی واقع شدن از اوقع یوقع ایقاع به افعال هست والفعل المخير فيه بين الفعل والترك هو قسم واحد اون فعلی که درش اختیار هست بین انجام دادن و ترک کردن یک نوع هست و هو المباح و همون مباح هست پس این یک مقدمه کوچکی بود مختصر توضیحی شروع میکنه الواجب ابتدا میاد واجب و توضیح میده تعریف او، اقسام و تعریف واجب اقسام واجب احکام واجب تعریف الواجب الواجب هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا حتما واجب آن است که طلب کند شریعت انجامش را از مکلف طلبی اجباری حتمی به ان اقترن طلبه بما يدل على الالزام به بگونه ای که همراه باشد طلب اون فعل با سیغهی که دلالت بر الزام بودنش بکنه دلالت بر اجبار بودنش بکنه اما من صيغه الطلب نفسها یا همراه باشه با سیغه طلب خود سیغه طلب مانند اقیمو او من قرینة که ترتیب الاقوبتی على الترک یا یک قرینه خارجی داشته باشه مانند این که اگر این کار رو نکردید اون موقع مثلا جزا جهنم است اقوبتی داره این هم دلالت بر واجب بودن میکنه مثل اقامت الصلاة و ایتاء الزکا و حج البیت و وفای بالعقود مانند اقامه نماز پرداخت زکات حج بیت و وفای به قراردادها و استفادة الوجوب اما من صيغة الامر استفاده وجوب طلب افاده وجوب یا به وسیله سیغه امر هست مانند قول الله متعال و اقیم الصلاة و آتو زکاته اقیمو و آتو هر دوتا امر هستند و اما من المصدر النائب عن فعله یا به وسیله مصدری هست که نائب فعلش هست مصدری که نائب چه هست؟ مانند فاذا لقیتم الذین كفروا فضرب الرقاب و زمانی که ملاقات کردید آنانی را که کفر ورزیده اند پس بزنید گردنهایشان را البته هر کافری نه این بحث خودشو داره خب بله این فضرب مصدر هست چه هست؟ مصدر هست به معنای امره به معنای چه هست؟ اما من الفعل المضارع المقترن بالله او من الفعل المضارع المقترن بالله اون الفاظ دیگه که دلالت بر امر میکنن دلالت بر وجوب میکنن فعل مضارع هست که لام برش اومده که قوله تعالی لینفق که بعضی از کتب لام امر غائب هم بش میگند لینفق دو ساعت من ساعته انفاق کند توانمند از تواناییش او من ماده الفعل یا این وجوب از ماده فعل گرفته میشه یعنی ماده فعل دلالت بر وجود میکنه مانند کتب علیکم الصیام فرض شده بر شما روزه او من اسالیب اخرى تدل فی اللغه العربیه على طلب الجازه یا اسلوبهای دیگه ای که در زبان عرب دلالت بر طلب حتمی میکنن دلالت بر طلب الزامی میکنن مثل علا مانند کلمه علا ولله علی الناس حج البيت. برای الله بر مردم علیک ان تفعل هذا عربا میگن دیگه تا امروز که امروزه همینجوری میگن بر توست یعنی بر تو الزامی است خب پس تا اینجا کار تعریف و واجب و اون سیغایی که دلالت بر وجود میکنن در زبان عرب رو توضیح داد اما و حکم الواجبی حکم واجب چه بعد از اینکه ما دونستیم این مسئله حکمش وجوبه این کار واجبه حکمش چیه انه یلزم الاتیان به الزامیست انجام آن الزامی است اتیان آن آوردن آن انجام آن و یصاب فائله فائلش ثواب داده میشه یعنی کسی که وجوب انجام بده ثواب داده میشه و یعاقب تارکه تارکش عقوبت داده می شود و یکفر من انکره اذا ثبت بدلیل قطعی و تکفیر می شود کسی که واجب را انکار کند زمانی که واجب با دلیلی قطعی ثابت شود نه که این در شبه باشه ولا فرق عند الجمهور بین الفرض والواجب حالا یک مسئله دیگری رو توضیح میده میگه فرقی در نزد جمهور بین فرض و واجب وجود ندارد یعنی اگر جمهور علما در کتبشون گفتن این مسئله واجب است یا فرض هست یک معنا دارد مترادفة همان این دو کلمه فهما مترادفان بس این تا مترادفن فكل منهما, منهما يستوجب تاركه الذم شرعا هر یکی از این تا اگر کسی ترکشون کند شرعا مزمت میشه و اما الحنفیه حنفیه گفتن الفرض ما ثبت به دلیل قطعی لا شبهت فی فرض اونی هست که با دلیلی قطعی ثابت شود که در آن شبهه ای نباشد که ارکان الاسلام الخمسه التي ثبتت بالقرآن الكريم مانند ارکان پنجگانه اسلام که با قرآن کریم ثابت شدن او بسن او بسنة المتواترة او المشهورة كالقراءة كقراءة القرآن في الصلاة یا با سنت متواتر یا با سنت مشهور ثابت شود مانند قرائت قرآن در نماز والواجب واجب ما ثبت بدلیل ظنی فيه شبه واجب آن است که ثابت شود با دلیلی ظنی که در آن شبهه هست كصدقة الفطر وصلاة الوتر والإيدين مانند صدقه فطر نماز وتر و نماز دوید چون اینا رو واجب میدونند احناف نه فرضشون نمیدونند ثبت البته بقیه علما که فرض و واجبشون نمیدونند مثلا وتر و وتر رو سنت میدونند در مورد اید هم اختلافاتی وجود دارد که قول صحیح اینه که سنت است سنت مؤکده است بله ثبت کل منهما به دلیل اختلافیه اختلافیه درگیر نباشید نه آخر ما داریم که صحابی گفت نمازای فرض چند تا هستن پیغمبر گفت پنج تا گفت بعد از اینا سوگند خورد من چیزی نمیخونم گفت اگر این راست بگه به بهشت وارد میشه از این حدیث استنباط کردند که فرضها فرض و واجب که در نظر جمهور دیگه یکیه خب بریم جلوتر گفتم اختلافی که هست بله، من روی مسائل فقهی کتاب بحث نمی کنم بریم جلوتر به خاطر اینکه وسعت دارد هر کسی به تقلید نه به استدلال به نتیجه ای رسیده است خب بریم جلوتر این بحث رو بحث اجتهاد و مسائل دیگه خواهند آمد وثبت كل منهما بدليل ظني وهو خبر الواحد ميقوين إنا با دليل ظني كهمون همون خبر واحد است ثابت شدند وإقامة الصلاة فرض لطالبها بدليل قطعي اقامه نماز فرض است چون با دليل قطعي طلب شده است وأقيم الصلاة وقراءة الفاتحة في الصلاة عند الحنفية واجبة قراءة فاتحه در نماز نزد احناف واجب است لأنها طلبت بدلیل دلیل ظنی هو حدیثو زیرا میگه طلب شده با دلیل زنی که حدیث لا صلاة لمن یقرأ بفاتحة الكتاب میگن این دلیل زنیه لكن الواقع ان هذا الحديث متواتر اما واقعیت این است که این حدیث متواتر و زنی نیست این نویسنده و تمام اون علمای علمی احناف این انصاف ها رو داشتند خارج از فقه هر کجا دیدند قولی قوی تر است بر اون اساس فتوا دادند این اصول اصلی احناف بوده است در طول تاریخ حالا اگر در دوره روزگاری طلابش به سمت بیسوادی رفتند اهل تحقیق نبودند متعصب بودند قبول بفرمایید این به حساب مذهب نیست شما حقا و انصافا برید بررسی کنید از ابتدایی ترین طلاب امام ابو حنیفه شاگردانش ابو یوسف و دیگران تا امروز که امروزه اونهایی که سواد داشتند و اهل سواد بودند خارج از نظریات مذهب فتوا دادند جایی که به این نتیجه رسیدند که واقعا این قول صحیح شما در هیچ مسئله ای نمی بینید که عالمی از علمای احناف به سمت جمهور نرفته باشد با خود اصول احناف خب بریم جلوتر اقسام الواجب للواجب تقسیمات اربعه من نواحی مختلفه واجب تقسیمات چارگانه داره از به اعتبارهای مختلف از جوانب مختلف از زوایای مختلف التقسیم الاول تقسیم اول واجب به اعتبار وقت الادا به اعتبار وقت ادا ينقسم الواجب باعتبار وقت أدائه إلى واجب مطلق و واجب مقید او موقت <laughs> تقسیم اولش به اعتبار وقت ادایش هست دقت داشته باشید تقسیم واجب به اعتبار وقت ادا تقسیم میشه به واجب مطلق و واجب مقید یا موقت پس واجب مطلق واجب مقید یا موقت الواجب المطلق واجب مطلق کدوم هست از زاویه وقت ادا هو ما طلب الشارع فعله حتما ولم يعين وقتا لأدائه واجب مطلق اونی هست که شارع انجامش رو اجبارا طلب کرده ولی وقتی برای ادایش تعیین نکرده کالکفاراتی و منها کفارت الیمین مانند کفاره ها از جمله کفاره سوگند لیس لفعلها وقت معین برای انجام کفاره سوگند وقت معینی وجود ندارد اما ان یکفر الحانث عقب الحنث مباشرة الحنث مباشره و بعد ذلك یا اینکه کفاره بدهد حانس اونی که سوگند و شکسته است بعد از شکستن سوگند مباشرتا یا بعد از اون میتونه بده کفارهش رو وكالحج ومعنى حج وجب واجب على المستطيع دون تحديد عام معين واجب بر توانمند ولی بدون اینکه سالش مشخص بشه که آقا امسال باید بروی یا سال بعدی پس اینو میگن واجب مطلق از زاویه چی؟ از زاویه وقت ادا از جهت وقت والواجب المقید او الموقت واجب مقيد يا مؤقت هو ما طلب الشارع فعله حتما في وقت معين كالصلوات الخمس آن است که طلب کند شارع انجامش را به شکل الزامی در وقتی معین مانند نمازهای پنجگانه لكل صلاة منها وقت معین هر نمازی از آنها وقتی معین داره از این نمازهای پنجگانه و کسام رمضان و روزه رمضان همیشه ماه رمضانه همیشه وقتش که و يترتب على هذا التقسيم مترتب میشه بر این تقسیم ان الواجب المقيد يأثم المكلف بتأخيره عن وقته بغير عذر بنابراین تقسیم ثمره این تقسیم اینه که واجب مقید گناهکار میشه مکلف با تأخیر انداختنش از وقتش بدون عذر رمضان رو بدون عذر تأخیر انداخت گناهکار میشه نمازهای پنجگانه رو بدون عذر به تأخیر انداخت میشه گناهکار میشه والواجب المطلق الذي ليس له وقت معين يجوز اداؤه في اي وقت شاء واجب مطلقی که وقت معین ندارد جایز است اداش در هر وقتی که بخواهد جز این که البته مستحب است هر چه زودتر انجام بگیرد وينقسم الواجب المقيد عند الحنفية إلى ثلاثة أنواع خود واجب المقيد در نزد حنفية دوباره به سه قسم تقسیم میشه الواجب الموسع واجب موسع وهو الذي يكون وقته الذي أقته الشارع له يسعه ويسعه غيره من جنسه مثل وقت صلاة الظهر واجب موسع آن هست که وقتی که شاره برایش تاین کرده است این گشادگی رو داشته باشد که هم اون واجب رو انجام بدی هم از جنس خودش اعمال دیگری را مانند وقت نماز ظهر وقت نماز ظهر یعنی در این وقت چند ساعته شما میتونی هم نماز ظهر رو انجام بدی هم از جنس خودش نمازهای دیگه ولی در ولی در رمضان شما فقط میتونی چی رو بگیری روزه فرض نماز نماز در وقت ظهر شما میتونید نماز دیگه ای بخونید نماز ظهر هم بخونید بله الواجب المضيق واجب مضيق هو الذي يكون وقته المحدد له يسعه وحده ولا يسأ غيره من جنسه واجب مزیق اونی هست که وقتش اونی هست وقتی که برایش تعیین شده است تنها برای خودش کافیه و از جنس خودش نمیتوان عمل انجام داد درش نماز خوند ولی نمیشه روزه گرفت نمیشه چیکار کرد روزه گرفت مثل شهر رمضان مانند ماه رمضان پس این واجب مزایق و یسمى هذا الوقت معیارا و این وقت معیار هم نامیده میشه سه الواجب ذو شبهینی واجبی که دو شباهت داره هو الذي لا يسع وقته غيره من جهة يعني اول واجبی هست که وقتش از یک جهت وسعت عمل دیگه از جنسش رو نداره و یسع غیره من جهت اخرى و وسعت غیرش رو از جهتی دیگر دارد کل کالحج لا یسع وقته و هو اشهر الحج غیره خب پس میگه از یک جهت دقت داشته باشید از یک ج... واجب ذو شبهین اونی هست که از یک جهت وقتش گشادگی اینو نداره که کار دیگری انجام بدی و از جهتی دیگر گشادگی اینو داره که کار دیگر رو چکار بکنی؟ کل حج مانند حج لا يسع وقته وهو أشهر الحج غيره مانند حج میگه وقت حج که همون ماهای حج هستند وسعت اینو ندارند که حج دیگه ای رو درشون چکار بکنی؟ انجام بدی من جهة أن المكلف لا يؤدي في العام إلا حاجة واحدا أزين جهة كي مكلف فقط كان حاج ميتون انجام بده يك حج بس أزين جهة شو تي مضيق لا خب از دو زاوية داره بررسیش میکنه نه غيره من جهة ان المساحك الحج لا تستغرق لا تستغرق كل اشهره في قوله تعالى از جهة ديگر شما تمام مناسک حج انجامشون اینقدر طول نمیکشه که در تمام اوقات ماهای حج نیاز به وقتش داشته باشد خب به عبارتی دیگر و او غیره من جهتی و وسعت حج دیگر رو دارد از چه جهت من جهتی ان مناسک الحج لا تستغرق كل اشهره از این جهت که مناسک حج تمام این وقت رو پر نمی کند شما اینو در سه روز میتونی انجام بدی اوقات دیگر همشون چی میموند خالی میموند پس از این زاویه میگه وسعت داره الحج اشهر معلومات الله میگه حج در شهرهای مشخص هست و هیه ماهاي حجة هاي هسن شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة شوال ذو القعدة و ده روز ذي الحجة اینا ماهای حج هستن موقعی که میگن ماهای حج دو ماه و ده روز هستن خب پس از جهتی ما نمیتونیم فقط در سال یک حج انجام بدیم و از جهتی دیگر این یک حج فقط در چند روز میتونه انجام بگیره و اوقات دیگر فارغ هستن چه هستن؟ پس از این جهت اومده اند گفتن واجب و ويترتب على هذا التقسيم ومترتب میشه بر این تقسیم ان الواجب الموسع يجب تعيينه بالنية واجب موسع ها احناف این چی رو آوردند واجب موسع واجب است تعیین کردنش با نیت فمن صلى في وقت الظهر اربع ركعات هر کسی در وقت ظهر چهار رکعت خواند إن نوى الظهر كان أداء له اگر ظهر نیت کرده بود براش ادا میشن و ان لم ينوه لم يلتكن صلاته اداء له اما اگر نیتی نکرده بود براش ادا حساب نمیشن میگن چون موسع هست میشه در این وقت نماز دیگه رو هم خوند و ان صلات کجا رسیدیم آه. و ان و ان صلاه بعد الوقت المعین كان قضاء و اگر بعد از وقت معین اون خون این قضا هست و ان اداه مرة اخرى في الوقت بسبب اداء سابق مختل فهو اعاده اگر نماز رو ببینید سه مسئله رو گفته است میگه هر کسی چهار رکت در وقت ظهر خوند اگر ظهر رو ادا نیت کرده بود این ادایی براش هست و اگر نیت نکرده بود این براش ادا نیست و ان صلاه بعد الوقت المعین کان قضا اگر بعد از وقت معین نماز بخونه و اون موقع ادا نیست و چی هست قضا هست و ان اداه مره اخرى في الوقت بسبب اداء سابق مختل فهو اعاده اما اگر در وقتش خوند ولی در نمازش قبلا اداش کرده بود خلالی رخ داده بود این موقع به این نماز چی میگن؟ میگن اعاده پس ادا و قضا و اعاده والواجب المضيق وقته اما واجبی که وقتش مزیق است لا يجب على المكلف عند الحنفية تعينه بالنية واجب نیست بر مكلف در نزد احناف که مشخصش کنه با فمن نوى في شهر رمضان الصيام مطلقا انصرف صيامه إلى صيام المفروض هر کسی در ماه رمضان مطلقا روزه را نیت کرد خود به خود روزش روزه فرضی است منصر روزش میشه روزه فرضی بله اگه مطلق ولو نوى التطوع لم يكن صومه تطوعا وانما يقع عن المفروض اگر حتی نیت نفلی کرد روزش نفلی نیست و به جای فرض واقع میشه لأن الشهر لا یسع صوما غیره چون ماه رمضان وسعت روزه جز فرض را ندارد پس این از جهت ادای وقت بود وقت ادای واجب بود اما التقسیم الثانی به اعتبار تقدیره من الشهر به اعتبار مقدر و مشخص بودنش از شارع باز هم تقسیم بندی داره ينقسم الواجب من جهة المقدار المطلوب منه إلى محدد وغير محدد واجب تقسيم مشي از جهة مقداري كشريعة شریعت طلبش کرده است بمحدد محدد محدد فالواجب المحدد واجب محدد كدام است هو ما عين له الشارع مقدارا معلوما آن است مقدار معلومي را تعين کرده باشد فلا تبرأ ذمة المكلف تبرأ ذمة المكلف منه إلا إذا أداه على الصفة التي أينها الشارع مكلف براءة الذمة نمشي مگر زمانی که اداش کنه به همان شکلی که شریعت تعیینش کرده که صلوات الخمس مانند نمازهای پنجگانه و زکات و دیون المالیتی دینهای مالی و اثمان المشتریات و قیمت اون چیزی که خریده فلا تبرأ ذمة المكلف إلا بأداء الصلوات بعدد ركاتها ذمه مكلف بري نمشه مگر إن که نماز رو باهمون همون تعدادی که کرده ادا بکنه و اداء زکات به و زکات رو بهمان مقداري مقداری که شریعت تعیین کرده بپردازد و ثمن المبیع و ثمن المبیع وأجر المستأجر بالحدود المتفق عليها وثمن اون چیزی که خریده و دین اونی که بهش قرض داده و اجر مستأجر باید به همون اندازه‌ای باشه که دو طرف سر اونا اتفاق نظر داشته اند و کذا النظر بالشیء الملتزم به همچنین نظر اگر اومده به یک چیز مشخصی نظر کرده باید همونو ادا بکنه تا اینکه نظرش قبول بشه براءت ذمه بشه سلام علیکم بفرما جناب شیخ کجا واجه یک نفر وحكم الواجب المحدد حكم واجب محدد چه هست انه يجب دینا في ذمتی وتصح المطالبة به من غير توقف على القضاء أو الرضاء ولا تبر ذمة المكلف به إلا بأدائه على الوجه المحدد شرعا حكم واجب محدد دقت بفرمايت واجب است انه يجب دينا في الذمه واجب است به يك دين در چه در ذمه والصحيح است مطالبه آن بدون متوقف بودنش بر قضا یا بر رضایت ولا تبرأ ذمة المكلف به الا و ذمه مکلف بری نمیشه مگر با ادا کردنش به همان شکلی که در شرع تعیین شده است این حکم واجب محدده طوری که شریعت تعیینش کرده باید انجام بگیره والواجب غير المحدد واجب غير محدد هو ما لم يعين الشارع مقداره آن است که شریعت مقدار آن را تعیین نکرده باشد بل طلبه من المکلف بغیر تحدید بلکه طلب کرده است آن را از مکلف بدون مشخص کردنش کل انفاق فی سبیل الله مانند انفاق کردن در راه الله متعال و التعاون علی البر یا نیکی بر کار تعاون بر کار خیر و التصدق علی الفقراء اذا وجب بالنذر صدق دادن بر فقراء زمانی که واجبش کرد البته به نظر و اطعام الجائع و اغاظه الملهوف خوراک دادن گشنه کمک کردن درمانده و غیر ذلك و غیر ذلك من الواجبات غیر المحدد شرعا و جز این امثله از واجبات دیگه ای که شرعان اونا مشخص نشده مقدارشون لأن المقصود بها سد و وذلك يختلف بحسب الاحوال چون هدف از واجب غیر محدد صد حاجت است و بر حسب حالت هم فرق میکنه بله ومنه نفقة و ونفقة القريب لا تجب الا بالقضای او الرضا از جمله این نوع واجب غیر محدد نفقه زوجه هست تعیین نشده چه اندازه باشه و نفقه نزدیکان میگه واجب نیست مگر واجب نمیشه مگر با قضای قاضی یا با رضایت بین دو طرف زن و مرد اومدن تعیینش کردن خودشون اون موقع به همون اندازه برش واجب میشه ولی تا تعیینش نکردن این دیگه محدد نیست ولا يطالب بها إلا بعد ذلك ومطالبة نمشي با إن أندازيك با أندازي خاص مگر بعد از اینکه اومدن با هم دیگه چیکار کردن قضا اومد تعیینش کرد یا توافق کردن و حکم الواجب غیر المحددی حکم واجب غیر محدد شاس انه لا يثبت دینا في الذمه الا بالقضاء او الرضا ثابت نمیشه دین در ذمه مگر با قضای قاضی یا با رضایت لأن الذمة لا تشغل إلا بشيء معين چون ذمه مشغول نمیشه مگر با چیزی که متعین بشه حتى يتمكن المكلف من القيام به و ابراء ذمته من تا مكلف بتونه اونو اجرا بکنه و ذمه خودش رو بری بکنه ها تا تعیین نشده میگه ذمهش اصلا مشغول نیست تا بیا ذمهش رو چکار کنه بری بکنه خب و یترتب على هذه القسمتی پس مترتب میشه بر این نوع تقسیم یعنی از این زاویه تقسیم ان الواجب المحدد یجب دینا فی الذمتی واجب محدد به عنوان یک دین در ذمه واجب است اونی که شریعت اومده تعینش کرده مانند نمازهای پنجگانه زکاتا اینها یا مثلا وامی که شما داری مشخصه این واجب محدده میگه این واجب محدد واجب است به عنوان یک دین در ذمه و تجوز المقابات به و جایزه که تو بری اونو طلب بکنی و وأن أن الواجب غير المحدد لا يجب دینا في الذمة واجب غير محدد عنوان یک دين واجب نیست در ذمه بله ولا تجوز المقابات به و جائز نیست مقاضات به وسیله آن ببینید مقاضات یعنی محاکمه کردن کسی چرا من خبر نگرفتی؟ چرا سیله رحمه من نکردی؟ خب بله یا مصالح کردن با کسی در مالی صلح کردن با کسی در مالی لأن زمت لا تشغل الا بمعین میگه چون ذمه مشغول نمیشه مگر با چیز مشخصی والمقامات لا تكون الا بشيء معين و ومقاضات نمیشه شخص کرد مگر با چیزی که مقدارش چه باشه معین باشه ولا تجوز المطالبة به عند الحنفية الا بعد قضاء او الرضا وجائز نیست مطالبه واجب غیر محدد در نزد حنفیه مگر بعد از قضا یا بعد از رضا پس مقاضات یعنی به نزد قاضی بردن یا مصالح کردن با کسی در چیزی رضا یعنی بین هم دیگه راضی باشند یعنی شما اومدی با همسرت راضی شدی که ماهانه به اون دوی هزار تومن بدی دیگه بعد از این محدد میشه دیگه التقسیم الثالثی للواجب اعتبار الملزم بفعله تقسیم سوم از زاویه اونیه که از این زاویه هست که آیا چه افرادی ملزم به انجام اون واجب هستند و چه افرادی ملزم به انجام این واجب نیستن اونی که ملزم هست به فعلش یا نه ینقسم الواجب به اعتبار المطالب به ادائه الى واجب عینی و واجب کفایی تقسیم میشه واجب به اعتبار طلب شده به ادای آن آه؟ اونی که طلب شده به ادایش به واجب عینی و واجب کفایی الواجب العینی واجب عینی کدوم هست هو ما طلب الشارع فعله من كل مكلف على حدته واجب عینی اون هست که شارع انجام اون کار رو طلب کرده است از هر مکلفی به شکل جداگانه ولا یجزئ قیام مکلف به ان آخر و کافی نیست انجام دادن یک مکلف برای مکلف دیگر ها اگر یک مکلف اومد این کار رو انجام داد برای مکلفان دیگر کافی نیست باید همه انجامش بدن که صلاتی و زکاتی یعنی همه مکلف ها كالصلاة والزكاة والحج واجتناب المحرمات كالخمر والزنا والميسر والربا مانند نماز زكاة حج دوري كردن از کارهای حرام مانند شراب و وقمار والربا قمار حكم واجب اي نيتشاس انه يلزم الاتيان به من كل مكلف الزاميست انجام آن اسحر هر ولا يسقط طلبه بفعل بعض المكلفين دون بعض ساقط نمیشه طلب اون واجب با انجام بعضی از مکلفین جز بعضی های دیگر یعنی باید همه انجامش بدن باید همه کارش کنن لكن تجوز و فی الحج عند الجمهور غیر المالکیه اما جایز است نیابت گرفتن در حج خب این نیابت فرق میکنه داستانش اما جایز است نیابت در حج در نزد جمهور جز مالکیه لأنه يفترق عن الصلاة باجتماله على القربة المالية غالبا في الانفاق وفي الأسفار چون میگه فرق میکنه از نماز چون شامل هست حج بر قربت مالی غالبا یعنی عبادت مالی و عبادت جانی دیگه داریم نه میگه چون این غالبش عبادت چه هست مالی هست حج قربت مالی هست غالبا در انفاق در سفرها یعنی نوع مالیش اغلبتر هست بیشتر چی خرجش زیاده دیگه نه پس خلاصه اومدند نیابت در حج جمهور فقها جز مالکیه جائز دانستند پس از این زاویه که چه افرادی ملزم به واجب هستند و چه افرادی نیستن بر دو میشه واجب عینی اونی که همه ملزم هستن تمام مکلف ها والواجب و واجب کفایی هو ما طلب الشارع حصوله من مجموع المکلفین واجب کفایی اون است که شارع انجام آن را از مجموع مکلف ها طلب کرده است لا من کل فرد الاحده نه از هر شخصی به شکل جداگانه فاذا قام به البعض اگر بعضی اونو انجام دادن سقط الاثم عن الباقین گناه از باقی مانده ساقط میشه چون هدف انجام فعل در واجب کفایی ببینید هدف انجام چیه؟ نه اینکه کل مکلفا انجامش بدن که تعلم صناعات المختلفه و بناء المشافی مانند یاد گرفتن کارهای مختلف صنعتهای مختلف و بنا کردن بیمارستانها والصلاة على الجنائز نماز بر جنازه والرد السلام جواب السلام والجهاد جهاد والقضاء والإفتاء قضاوة فتوى دادان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنقاذ الغريق نجات دادان غريق وإطفاء الحريق وإطفاء الحريق و خاموش کردن آتش و اداء شهاده و شهادت دادن و حکمه حکم واجب کفایی چی هست؟ انه یجب على المجموع بر, بر کل واجبه ببینید این دقت داشته موقعی که میگیم بر مجموع واجبه یعنی نه که بر تک تک واجبه یعنی کل اگر اومدند قسمتی از این کل اونو انجام داد دیگه چی؟ خلاص مهم اینه که این از کل افراد مطالبه شده ولی از تک تک افراد که انجامش بدن مطالبه نشده جواب سلام واجب کفایی نیست مثلا ما یک گروهیم دقت داشته باشید واجب کفایی اینه که یعنی اگر یکی اومد اونو جواب داد دیگه بر بقیه گناهکار نمیشد اینو میگن واجب کفایی اینو میگن چی؟ واجب کفایی یعنی انجام جواب دادن واجبه خب کفاییه دیگه ولی بر تک تک افراد واجب نیست مهم اینه که جواب انجام بگیره مهم اینه که جواب اگر یکی از این جمع جواب داد بقیه دیگه گناهکار نیستن نه نیستن دیگه فرض جواب سلام فرض این نیست فرض کفاییه بله عدس زدن هم اگر جواب عدس رو جز واجبه ها بدانیم اون موقع کفایی میشه اگر سنتش بدونیم سنت کفایی میشه بریم جلوتر خب انه يجب على المجموع واجب بر مجموع فاذا فعله واحد من المكلفين سقط الاثم والطلق عن الباقي اگر یکی از مکلفین اونو انجام داد گناه از باقی مانده و طلب از باقی مانده ساقط میشه و اذا تعین فرض لاداء الواجب الكفایی حالا یک نقطه جالبی رو توضیح میده میگه زمانی که مشخص شد یک شخصی برای ادای واجب کفایی صار واجبا عینیا اون موقع بر اون شخص واجب عینی شده بر اون شخص چی شده فلو شاهد الغریق شخص یحسن السباحه اگر مشاهده کرد شخص غرق شده را یک شخصی که به خوبی شنا بلده وجب علیه انقاذه اینجا دیگه واجبه که باید بر چیکارش کنه نجاتش بده ولو لم يرى الحادثة إلا شخص واحد دعي للشهادة وجب عليه اداؤها اگر در حادثه فقط یک نفر اونجا اون مسئله رو مشاهده کرده بوده و اون یک نفر برای گواهی دادن طلب کرده شد وجب عليه اداؤه واجبه که باید بیاد ولو لم يوجد في البلد الا طبيب واحد اگر در شهر جز یک طبیب یافت نشد تعین للاسعاف والاستطباب اگر در شهر جز یک طبیب یافت نشد به شکل تعین واجب میشه که بره اسعاف کنه و چکار کنه تبابت بکنه اسعاف یعنی این کمک های اولیه برای مریض عربا اصلا به چی؟ به این ماشین امبولانس اسعاف میگن تو این پس همین سلام اونجوری میشه اگر یه نفر تنها باشه سلام داد برای ما واجب است که بله چون اونجا شو یک نفری آخر التقسيم الرابع للواجب باعتبار تعين المطلوب به تقسیم چارم به اعتبار مشخص بودن مطلوب بهیست ها که آیا مطلوب بهی یعنی اون به اعتبار فعل به اعتبار چی؟ به اعتبار فعل به اعتبار مطلوب بهی از این زاویه دقت بفرمایید قسم الواجب به اعتبار تعین المطلوب ذاتی و عدم تعینه الى واجب معین و واجب مخیر تقسیم میشه واجب به اعتبار مشخص بودن مطلوب به و مشخص نبودنش به ذاتهی به واجب معین و واجب مخیر آقا شریعت گاهی موقع تو میگه این کار رو به عینی انجام بده اما گاهی موقع تو رو بین چند کار اختیار میده از این زاویه واجب تقسیم میشه به واجب معین و واجب مخیر والواجب المعين هو ما طلبه الشارع بعينه من غير تخير بينه بین غيره واجب معین آن است که شارع به عینی اونو طلب کرده اختیار نداده مکلف را بین انجام اون کار و کارهای دیگر کالصلات و صیام و رد المخصوب و اداء الثمن والاجره مانند نماز روزه و برگرداندن چیز غصبی و ادای ثمنی که تعیین شده و اجره که هم تعیین شده وحكمه حكم إنه واجب شاس أنه لا تبر ذمة المكلف إلا بفعله بأينه مكلف براءة الذمه نمشي مجر اینکه اون فعله بأينه عینه چیکار انجام بده والواجب المخير او المبهم واجب مخير يا مبهم هو ما طلبه الشارع مبهما ضمن امور معينه آني هست که طلب کند آن را مبهم در ضمن چند كار تعيين شده یعنی چند این تعیین شده بیاره و بگه یکی از اینا رو چیکار کن انجام بده اما تعیینش نکنه که احد خصال کفاره مانند یکی از خصلت های کفاره ها فإن الواجب فيها على الموسر أحد ثلاثة امور على التخير واجب بر شخص توانمند در کفاره سوگند یکی از این سه امر هستند با اختیار خودش و یک اطعام عشرت مساکین خوراک دادن ده مسکین او کسوتهم یا پوشاک دادنشان او تحریر رقبه یا آزاد کردن برده پس اینجا اینو میگن واجب مخیر سه تا رو شریعت تعیین کرده ولی نگفت از این سه تا کدوم یکی رو باید چکار کنی بین این سه تا اختیارش داده اما المعصر الذي لم يجد شيئا من تلك الخصال وعجز منها فيصوم ثلاثه ايام اما فقیری که نتواند این هر سه گزینه رو انجام بده و از اینها از این سه گزینه عاجز بمونه فیصوم ثلاث ایام اون دیگه سه روز روزه میگیره در کفاره صورت حکم حکم واجب مخیر چه است ان المكلف يجب عليه فعل واحد فقط من الامور التي خيره شارع فيها مكلف واجب برش یکی از اموری رو که شارع اون رو اختیار داده انجام بده فان لم يفعل اثم واستحق العقابه اگر انجام نداد گناهکار و مستحق عقوبته المندوب مستحب تعريفه أنواؤه تعريفش أنواعش فقد يكبر جهاز تعريف المندوب تعريف مندوب الندب لغة هو الدعاء إلى الفعل ندب در لغة يعني الدعاء بفعلي بكاري فراخان کاری فراخواندن والمندوب عند الاصوليين مندوب در نزد أصولين تين معنى داره هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا غير حتم آن است که طلب کند شارع انجامش را از مکلف طلب کردنی غیر اجباری غیر حتمی شریعت گفته اینو انجام بده ولی به شکل اجباری نگفته و یعرف الندب او سنتو حالا مستحب بودن یا سنت بودن میگن این عمل سنت واجب نیست از این زاویه و شناخته میشه مندوب بودن یا سنت بودن از چه راهی اما به صيغه طلبی نفسها فتدل على عدم الالزام یا با صيغه طلب که خودش دلالت بر عدم الزام میکنه مانند این قول پیغمبر من توضع یوم الجمعه فبها و نعم هر کسی که وضو گرفت روز جمعه خوب است و من اغتسل فالغسل افضل و هر کسی غسل کرد غسل بهتر است البته این اختلافی با توجه به احادیث دیگر او بصيغه الامر مع قرينه تدل على عدم الوجوب یا با سیغه امر ولی قرینه همراه اون سیغه امر اومده که دلالت میکنه که این امر وجوب رو نمیرسونه مانند این امر الله متعال که در قرآن آورده یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمن فکتبو ای کسانی که ایمان آوردید زمانی که دین دادید تا اجلی مشخص پس اونو یادداشت کنید فکتبو فعل امره ولی ما قرینه داریم که اینجا دلالت بر وجوب نمیکنه و دلالت بر مستحب میکنه اون قرینه چی هست فانه صرف الامر عن الايجاب الى النود بقرینه منصوصه في الايه التي تليها میگه صرف شده است گردیده است امر از ایجاب به مستحب با قرینه ای که در آیه بعدی نص هست اومده است فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي فليؤدي الذي تمن امانته اگر بعضی از شما بعضی دیگر را امین دانستید پس همونی که امانت بهش داده شده است ادایش بکند ننوشتش بله قرینه داریم پس اینجا امر اومده ولی قرینه دلالت بر این میکنه که این امر معناش وجوب نیست ایل دائنی ان یخیق بمدینهی من غیر کتاب دده یعنی اداش بکنه بله یعنی برای دائن است که اعتماد بکند به اون مدینش به اونی که بهش دین داده است بدون نوشتن دین و مثل قوله تعالی فی مکاتبه الارقاء و مانند قول الله متعال در مکاتبه کردن رقیقان برده ها ارقا رقیقه یعنی چیه؟ فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا مکاتبه کنید آنان را اگر در آنان خیری تشخیص دادید دانستید خب اینجا فکاتبوهم فعل امره ولی ما قرینه داریم فانه صرف الأمر عن الإيجاب إلى الند بقرينة خارجية صرف شده از امر از ایجاب به مندوب به مستحب بودن با قرینه خارجی قرینه خارجی چیه که میگه این امر دلالت بر وجوب نمیکنه ان المالک حر التصرف فی ملکه قرینه خارجی اینه که بابا مالک در ملک خودش آزادی تصرف داره اختیار داره که بفروشه یا نفروشه آزاد کنه یا آزاد نکنه مکاتبه اینه که برده میاد سرورش رو میگه در مقابل فلان پول منو آزاد کن بعدا این هم قبول میکنه اون هم میره میارو بهش میده این علمتم فیها خیر، این علمتم فیهم خیره اگر دونستید که اونا میتونن این کار رو انجام بدن بله. مکاتبه پس اونی که خودشو میخره خودشو چکار میکنه؟ انواع المندوب یعنی قسم المندوب الى ثلاثه انواع مندوب به سه قسم تقسیم میشه مندوب فعلوه على وجه تاکید اون مندوبی که انجامش به شکل تأکیدی مندوب هست و هو فعل الذي لا يستحق تاركه الاقابه اون فعلی است که تارک اون فعل مستحق اقاب نیست ولكن يستحق اللوم والاتابه منتها مستحق مذمت و ملامت است مثل الافعال المكمله للواجبات الدينيه مانند افعالی که واجبات دینی رو تکمیل میکنن کسالاتی جماعتا مانند نماز جماعتی البته این خب درش اختلاف وجود داره و قول راجه مندوب نیست بلکه حکمش فراتر از مندوب است والاذان والاقامه اذان و اقامه وكل وكل ما واظب عليه الرسول ولم يتركه الا نادرا و هر آنچه که رسول الله بر آنها مواظبت کرده و خیلی نادر اونها رو چکار کرده ترک کرده و والاستنشاق فی الوضوء مانند مزمزه و استنشاق در وضوء این هم اختلافی است خیلی ها مزمزه و استنشاق رو جزء شستر بینی می صورت میدونن و قرائت شیء من القرآن فی الصلاة بعد الفاتحه خواندن چیزی از قرآن در نماز بعد از فاتحه اینو مستحب میدونن و یسمى هذا النوع السنة المؤكدة او السنة الهدى اینو از, من اینو از مندوب رو سنت مؤكده یا سنت خدا هم مینامن بله البته گفتم قبلا ها روی امثله اختلاف وجود داره یعنی نظریه فقهای کرام فقهای بزرگوار یکی نیست و حکمه ان فاعله یستحق الثواب حکم این نوع مندوب إنك فاعل مستحق پاداش هست و تارکه لا يستحق العقاب اما تارک نوع عقوبت داده نمیشه مستحق عقوبت نیست ولكن يستحق اللوم والعتاب اما مستحق ملامت و سرزنش است وإذا كان من شعائر الدينية كالأذان والجماعة واتفق أهل البلدة على تركه وجب قتالهم لاستهانتهم بالسنة یک مسئله دیگه رو مطرح میکنه میگه زمانی که این نوع از شعائر دینی بود همچون اذان و نماز جماعت و اهل شهری اتفاق بر ترک آن کردن یعنی همه اومدن اینو ترک کردن واجب است با اونا جنگیده بشه به خاطر اینکه سنت رو کم شمردن یا اهانتش کردند دو مندوب مشروع فعله نوع دوم مندوبی که فعل آن مشروعه و فاعله یثاب و تارکو لا یعاقب لا یعاقب ولا یعاتب فاعلش ثواب داده میشه ولی اگر انجامش نداد یا تارکش عقوبت داده نمیشه و سرزنش هم نمیشه کل امور التي لم يواظب عليها الرسول مانند اموری که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر اون مواظبت نکرده و انما فعله مره او اکثر یک بار یا بیشتر از یک بار اون انجام داده و ترکها و بعدا ترکش کرده مثل صلات اربع رکعات قبل صلات العشاء ماننده نماز چهار رکعت قبل از عشاء و جمیع تطوعات و بقیه تمام نفلها كصيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع مانند الروزة دروزة دوشنبه و پنجشنبه هر هفته و يسمى هذا القسم فضلا او مستحبا به این فضل یا مستحب گفته میشه پس اون مندوبی که فعلش به شکل تاکید اومده همون سنت مؤکده بود یا سنت هدا این مندوب که پیامبر گاهی انجام داده و اکثرا ترکش کرده بهش میگن مستحب یا فضل و حکمه ان يستحق الثواب و تاركه لا يستحق اللوم والإطار فاعلش مستحق ثواب هست و تارکش مستحق لوم و اطاب نیست البته یک بار و بیشتر از یک بار این نوع مستحب رو تعیین نمیکنه ممکنه پیغمبر زیاد هم انجامش داده باشه ولی گفتارا اونقدر تاکیدش نکرده سه مندوب زائد مندوب زائد ای, ای, ای من الكمالیات للمکلف از کمالیات هست برای مکلف کل امور العادیه التي فعلها الرسول بحسب العاده مانند اون امور عادی که پیامبر صلی الله علیه و بر حسب عادت اونا رو انجام داده نه بر حسب شریعت کل كالاقتداء بأكل الرسول و و في و لبسه و نه ذلك مانند اقتداء کردن به رسول الله صلی الله علیه و سلم به خوردن رسول الله به نوشیدنش به نوع راه رفتنش خوابیدنش لباس پوشیدنش و امثال این امثالی که بر حسب عادت اونا رو انجام داده ويسمى هذا القسم سنة زوائد وأدبا وفضيلة بأنه سنة زوائد أدب وفضيلة كفتمشي لأن هذه الأمور ليست تشريعا چون إنه أمور تشريع نیستن اصلا براي برای زنده ماندن و زندگی کردن لازم بودن برای چی؟ مثلا قبل از دین هم اینا بودن و اونایی که اصلا قبل از پیغمبر هم دینو نداشتن این کارا رو البته تفصیلاتی در این مورد وجود داره اگر اومده بعدا نهی کرده در این مورد یا خطی تعیین کرده است یا ادبی تعیین کرده اون داستانش جدا میشه اون داستانش چی میشه جدا میشه و حکمه ان تارکه لا یستحق اللوم والعتاب حکم این نوع اینه که تارک این نوع کارها مستحق ملامت و عقوبت نیست و فائله یستحق ثواب اذا قصد التاسی و والاقتداء بالرسول و فاعلش زمانی مستحق ثوابه که از انجام این کار نیت اقتدا و الگوپذیری پذیری از پیامبر رو داشته باشد مثل ابن عمر این کارا رو میکرد مشهوره که ابن عمر این کارا رو بله خب تا اینجا کار کافی است به اذن الله تعالی فردا انشالله حرام رو خواهیم خواند تا خدای نکرده مرتکب حرامی نشویم